50 languages. 88 88อดีตการของกริยาช่วยสอง Passat dels verbs modals 2ลูกชายของดิฉันไม่อยากเล่นตุ๊กตา El meu fill no volia jugar amb nines. ลูกสาวของดิฉันไม่อยากเล่นฟุตบอล La meva filla no volia jugar a futbol. สามีของดิฉันไม่อยากเล่นหมากรุกกับดิฉัน La meva dona no va voler jugar amb mi als escacs. ลูกๆของดิฉันไม่อยากไปเดินเล่น Els meus fills no van voler fer una passejada. พวกเขาไม่อยากจัดห้อง Ells no volien endreçar l'habitació. พวกเขาไม่อยากไปนอน Ells no volien anar al llit. เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานไอศครีม Ell no podia menjar gelats. เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานช็อกโกแลต Ell no podia menjar xocolata. เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานของหวาน Ell no podia menjar caramels. ดิฉันได้รับอนุญาตให้ขอพร Em podia desitjar alguna cosa. ดิฉันได้รับอนุญาตให้ซื้อชุดให้ตัวเองได้หนึ่งชุด Em vaig poder comprar un vestit. ดิฉันได้รับอนุญาตให้หยิบช็อกโกแลต Vaig poder prendre un bombó de praliné. คุณสูบบุหรี่บนเครื่องบินได้หรือ Que podies fumar a l'avió. คุณดื่มเบียร์ในโรงพยาบาลได้หรือ Que podies beure cervesa a l'hospital. คุณนำสุนัขเข้ามาในโรงแรมได้หรือ que podies portar el gos a l'hotel. ในช่วงพักร้อนเด็กๆไม่ต้องไปนอนตามเวลา Durant les vacances, els nens podien estar a fora fins tard. พวกเขาเล่นที่สนามได้นาน Podien jugar molt de temps al pati. พวกเขาได้รับอนุญาตให้นอนดึกได้ Podien quedar-se desperts fins tard